بل يقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي بل يقولوا عن حجابي أنه يثني شبابي وليغالوا في عتابي إن من انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنام أقول عن حجابي أنه يثني شبابي والمراد في أنيابي إن من انتسابي لا وربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أي معنى للجمال زهرة فقد الله جل شانه لمس مسألة في سلامك وحسن الى الله وسميت محمد صلى الله عليه وسلم فبإذن شرع الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ovi koji vjerujete, bojite se Allah Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i njegovu dozvolu nastavit ćemo sa našim tumačenjem sure Al-Ikhlas, odnosno je kao Kul Allahu ahad. U dva predavanja do sada govorili smo o ovoj suri i govorili smo o veličini ove sure i našto puće ova sura. Kao što smo spominjali govore i govor učenjaka koji su govorili o ovoj kuranskoj suri, koja, iako je kratka, iako je, da kažemo, kratka, međutim, njeno značenje, <clears throat> njeno značenje je veliko. Pa je tako došlo hadisu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, e, kao što je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da ova sura vrijedi trećinu Kur'ana. Zbog čega trećinu Kur'ana? Zato što Kur'an govori o vjerovanju, odnosno objeđenju, zatim govori o prijašnjim narodima i govori o čemu? Govori o narodbama i zakonima. Znači jedna trećina Kur'ana govori o ubjeđenju, vjerovanju, odnosno Allahu subhanahu wa ta'ala i noći. A upravo ova Kur'anska sura je kao što smo rekli i spomenuli govor učenjaka obuhvatila svaku vrstu tevhida. Pa kao što kaže jedan broj učenjaka, da nema vrste tevhida, a da nije spomenuta, a da je ne obuhvata značenje ove kuranske sure. I da ova kuranska sura nije ostavila ni jedan, jedan vid širka. Pridruživanje nekoga, Allahu subhanahu wa ta'ala, a da nije ukazala na njegovu neispravnost, a da nije ukazala na neispravnost tog širka. Normalno govoriti o ovoj kuranskoj suri, draga braćo, se može mnogo. Govoriti o ovoj kuranskoj suri se može mnogo. I mi smo rekli da jedan od islamskih učenjaka da je pisao zasebna djela kao što je šehr Islam bin Temir, da je napisao posebnu knjigu, posebno djelo koje je komentar samo ove kuranske sure, koji je komentar samo ove kratke kuranske sure. Međutim, ono što ćemo mi večeras spomenuti jesu neke stvari koje su raširene među običnim svijetom, međutim koje su u suprotnosti sa istinskim tevhidom, koje su u suprotnosti sa tevhidom, odnosno sa obožavanjem Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog na ispravan način. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je u svom sunnetu ukazao velike stvari koje su se desili od širka još za njegovog, da kažemo, vremena. Kao što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ukazao na stvari koje će se desiti. Ostatni islamski učenjaci spominjali normalno svaku svom vremenu i u svojoj sredini i za stvari koje su bile e, raširene u njegovo vrijeme je spominjao stvari koje su od širka. Normalno o tim stvarima koji su od širka. Može se mnogo govoriti, međutim mi ćemo spomenuti samo nekoliko glavnih stvari da kažemo koje su, koje možemo također vidjeti da su prisutne, da su primjetne kod islamskog ovaj, kod muslimanskog svijeta. Prva stvar za koji prva stvar, odnosno jedna od stvari za koju je došlo u sunnetu Allahu i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo da je širka, je nošenje ili vješanje, da kažemo nošenje amanija, nošenje amanija. Ili nošenje drugih predmeta, nošenje drugih predmeta, kao što su lakšići, kao što su narupice i tako dalje, za koje se vjeruje da donose neku korist ili da otklanjaju neku štetu. Znači nošenje da kažemo bilo čega, zašto se vidi da donosi neku korist ili da, donosi, da otklanja neku štetu. Čega? Zato što ljudi u tom svom sujevjeru, znači u raznim mjestima i raznim vremenima pojavljivali se razne gluposti i razne budalaštne za koje su ljudi vjerovali da donose korist ili da otklanjaju štetu. Pa tako došlo kao što smo rekli sunnatu Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, za ovakvu stvar da je to širk, za ovakvu stvar da je to širk. Pa tako zabilježi imam Buhari ima muslim u svojim sahihima od Ebu Bešira al-Ansarija Allah ta'ala anhu da je ovaj ashab koji se znači zvao Ebu Bešir al radi Allah ta'ala anhu da je jedne prilike bio na putu sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam da je bio na putu sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam pa Allahom poslanik tad dok je bio na putu je poslao poslanika poslao izaslanika da dođe ljudima i da ih njim da dođe ljudima i da ih obavijesti. To jeste da im prenese jedan od hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A taj hadis je, draga braćo, hadis u kojem Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, odnosno naredio, Alla jebqajanna fi rakabeti da'irin qiladatun illa kuti'at. Da na vratu deva, da na vratu deva da se ne nađe ogrlica, a da se ne otkine. Da se ne nađe ogrlica, a da se šta? illa kutijat, a desenog. Draga brećo, pred islamstvom, u vremenu prije dolaska islama, Arapi su svom džahilijetu kao i drugi narod, međutim ovdje je govor tačno Arabi. Vješali su na vrat svoje stoke, na vrat deva i tako dalje, i druge stoke, znači lančiće, ili da kažemo, ili ogrlice i tako dalje, za koje su vjerovali da donosi korist ili da otkranja štetu. Znači vjerovali su da to pomaže protiv uroka, da pomaže protiv sihira, protiv džina i tako dalje. Znači vjerovali su za te određene stvari da dobro se koristi da otklanju štetu. Pa vidimo da je ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam šta? Naredio da se svaka ta stvar, da se svaka ta stvar koja se kači, da se šta? Da se otkine, da se otkine. Zbog čega? Zato što je to suprotno sa tevhidom, sa obožavanjem Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, a to je da vjerujemo i da smo ubijeđeni da šta? Da jedino Allah subhanahu wa ta'ala taj koji donosi korist i koji otklanja štetu. Pa je tako u drugom hadisu Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao hadis koji zabilježi imam Ebu Dawud u svom sunanu od Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu kojem Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže inna tamai inna inna ruka wa tamai wa tiwala širkun zaista je rukja zaista je rukja to jeste liječenje dužina i hamailije i sihr zaista je to širk zaista je to šta? Zaista je to širk, odnosno približivanje druga Allahu subhanahu wa ta'ala, pripisivanje druga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ruke. Zbog čega kaže ovdje za ruku da je širk? Mi znamo, nama je poznat izraz rukja, da je rukja šta? Liječenje Kur'ana. Liječenje Kur'ana. Rukja je u osnovi liječenje. Rukja je u osnovi liječenje. Bilo Kur'anom ili bilo na neki drugi način. Pa sad opet islamski Arapi Sihr liječili kako? Liječili su sihrom. Znači džine su istjerivali također džinima, sihrima i drugim nedozvoljenim načinima. Pa za takvu vrstu liječenja, znači za liječenje koje ima širka, pridruživanje druga Allahu subhanahu wa ta'ala i znači koje se vješaju, znači razne stvari koje se vješaju i da sihr, ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je šta? da je širk, da je pridruživanje, pripisivanje druga Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, došlo drugom hadisu koji zabilježi ima muslim u svom sahihu, od Ibn Aun ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam se obratio ashabima i rekao im, i'aridu alaija rukakum, pokažite mi te vaše ruke, pokažite mi šta? Vaše ruke. To jeste kako liječite. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, rekao, fa innahu la ba'sa bir ruka ma lam takum širken. Jer nema zapreke za rukju ukoliko u njoj nema širka. Nema zapreke za rukju ukoliko u njoj šta? Ukoliko u njoj nema širka. Znači vidimo u stvar da je u stvar Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam nazvao širkom. Sad ovdje ostaje jedno pitanje, odnosno postavlja se jedno pitanje, to je što danas ljudi vješaju. Znači vješaju hamalije, <clears throat> normalno znači imamo dosta hamalija, znači za koje sigurno možemo reći da su sine. Znači kada sode raznim ovim hođama, tako da oni nešto zapišu i reknu bolesniku da to nosi. To čovjek kad otvori, vidi da su to neke hieroglifika, da su to neki zapri, tako da Znači to je sigurno, znači nema sumnje minuto to da je to sihr, odnosno da je to širk, kao što bi je poslanik sallallahu alaihi wa sallam Međutim, postavlja se pitanje, ukoliko čovjek nosi nešto što je zapisano, da kažemo u čemu je Kur'an. Znači napiše mu neko, ima neki koji liječe, znači koji su bolje, bolji, pa napišu Kur'an. i napiše, napišu neku kur'ansku dobu. Kakav je propis nošenja toga? Veliki broj prvih generacija, odnosno među Jusarakom, su također zabranjivali nošenje ovoga, nošenje ove vrste, da kažemo zapisa, odnosno stvari koje se okreće. Međutim, dok jedan broj učenjaka to dozvoli. Međutim, mišljenje većine da su tek takve stvari zabranjene. Da su takve stvari zabranjene. Pa makar bile, makar bile Dobre ili bio Kur'an. Pa tako kaže jedan poznati učenjak, kad je Ebu Bakr ibn al-Arabi kaže da, da nije od sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i nije od sunnata da se, šta? Da se ti zikrovi pišu pa da se nose. Nego da je od sunnata poslanika sallallahu alaihi wasallam da čovjek uči zikr, da izgovara zikr. Znači da mu se uči Kur'an, da sluša Kur'an ili da mu uči Kur'an, da spominje Allah subhanahu wa ta'ala kako bi se izliječio i tako da. Međutim, pogotovo u ovom današnjem vremenu da kažemo kada ljudi koji nose oni ne znaju šta nose. Ljudi ne znaju šta nose. Jer koncenzus islamski učenjaka, kao što spomenuo imam su ljudi drugi, jeste da onaj koji se liječi, onaj koji se liječi, pa makar Kur'anom na dozvoljenim načinom, mora da bude ubijeđen da nije ta stvar koja u osnovi liječi, nego da Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala taj koji liječi. Međutim, danas ljudi kada ovdje se nešto, pa makar bio Kur'an, misli da je to, znači to što nosi, da je ono to što ga liječi. Znači, ovdje po konsenzusu čovjek ima šta? Ima pogrešno liđenje, ima pogrešno shvatanje. Tako da kažemo da je mišljenje većine islamskih učenjaka, pa makar da čovjek nosi nešto što je bilo napisano Kur'anom ili neke dove, da to također nije dozvoljeno. Drago rečo, nema sumnje da većina vas, odnosno većina nas, da poznaje ovu stvar. Međutim, gdje sada, da kažem, <clears throat> e, gdje je sada bitna stvar? Bitno je da drugim ljudima govorimo ovdje, da govorimo da su ove stvari od širka prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer danas veliki broj ljudi koji ne poznaje Allahu subhanahu wa ta'ala, znači kada se razboli ili kada mu se nešto desi, on iz možda nekog hajra, znači želi to neku islamsku liječenje, želi da mu Allah subhanahu wa ta'ala pomogne, pa ide nekakvim vođama, efendijama i tako dalje, znači koji će mu zapisati, koji će mu pomoći i tako dalje. Znači tako manje više svi smo da te zaustavi čovjek na ulici jer žena je tako dalje pa te pita ima li negdje da neko zapisiva. Znači ovdje je sada obaveza svakog pojedinca kada dođe u kontakt sa takvom stvari, kada čuje, da ukaže i da objasni koje je ispravno, a koje je neispravno liječenjem Kur'anom. Kao što kaže posljednji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa innahu la ba'sa bi ruha, ali Da nema zapreke za liječenje ukoliko u njoj šta? Ukoliko u njoj nema širka. Pa tako čovjeka uputiš na što? Uputiš na one koje liječe ispravno, koji liječe Kur'anom, koje liječe po sunnatu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. treba Bože također je od širka. Da Allah subhanahu wa ta'ala da čovjek traži beričet da misli da određene stvari donose hajr, da donose beričak, sreću u životu i tako dalje. Određene stvari, to jeste za određene predmete. Mi smo spominjali ovdje hadis koji je zabilježen imam Tirmizi od Abu al Alejta, al da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da znači, pazite, pas, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da su rekli Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, Allahu poslaniće, mušljici imaju drvo koje se zove datu anuat. Mušljici imaju drvo koje se zove datu anuat. To drvo je i je služba zašto? Na njega su vješali oružje, mislili su da će to donijeti sreću, da će im donijeti blagostanje, da će im donijeti beričet i tako dalje. Pa kažu, ashabi, Allahu poslaniće, da i ti nema napravi jedno takvo drvo zatu anuat kao što oni imaju. Da i nema napravi jedno takvo drvo kao što oni imaju. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je ovo čuo, rekao je šta? Rekao je Allahu Rekao Allahu Allah je najveći. Pa je rekao, kako mi onoga učio je ruci moja duša, vi ste rekli isto kao što je Benu Israil rekao Musavu, iđa'al lana ilahi kama lahum alih. Daj da i mi imamo Boga, da imamo tamo božanstvo kao što oni imaju božanstvo. Da mi imamo Boga kojima ćemo se moliti mimo Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah Đelšan od toga sačuva kao što oni imaju razna božanstva. Znači vidimo da je ovdje Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, njihove riječi uporedio sa ovim riječima znači koji su otvoreni širk, otvoreni kufr. Koji su otvoreni širk, otvoreni kufr. Što znači, što ukazuje na što? Da traženje pomoći i baričata, i hajra, i blagostanja od takvih predmeta i od takvih stvari da je to širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Da je to širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Većinom, na ovakvim mjestima, da kažemo, na ovakvim stvarima, Znači, ljudi traže od predmeta, od kaburova, e, od drveća i tako dalje, gdje traže hajb, gdje traže baričat, gdje traže blagostanje, dolazi do jednog još većeg musibeta. Dolazi do još jednog većeg musibeta koji je najveći širk što može biti kada Allahu subhanahu wa A to je da se traži pomoć od nekog drugog, a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala. A to je da se traži pomoć od nekog drugog, a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači da se dola draga braću, uputi nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato takvi ljudi, na veliku žalost, na veliku žalost među muslimanima, dolaze raznim turbetima. I mole je te, da kažemo, dobre, mole ti koji se nalaze u tim turbetima, da im donesu neku pomoć ili da im otklone, otklone neku štetu. Znači, ljudi se iskreno, znači, ono čisto mole takvim ljudima. I ne samo da vam sad navodim ovdje, što sam lično čuo, od ljudi kakva mišljenja da kažemo šire. Na primjer, čovjek kaže, ne može čovjek kako do Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako hoćeš do Allaha subhanahu wa ta'ala, prvo trebaš, kao kad dođeš kod nekog direktora, moraš prvo preko sekretara i tako dalje. kaže dakle, pa ovo su ti sekretari, ovo su ti posrednici pokaziva na kaborove neki islamski učenjaka, na nekih alima i tako dalje. Znači, pogledajte ovog širka prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, ovdje dolazi. Jer kao što kaže Ibn Qayyim, da je aslu širki la'ala, alam, da je osnova za šir koji postoji na dunjalku, to je da se mole mrtvi. To je da se šta? Mole mrtvi. Jer ljudi bilo kojih vjera, bilo kojih religija, da kažemo, imaju te neke kulte, kultove znači mrtvi, kad čovjek umre, gdje ide duša, duša se vraća, pojavljuju se duhovi, pojavljuju se ovo, i onda se rađa, da kažemo, dosta tih ubeđenja koji su, kada smo pitali nas muslimani, u potpunoj suprotnosti sa istinom, u potpunoj suprotnosti sa Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato ponovo kažem, znači doma nekog drugog i upućiva dobu nekog drugog, na da Allah subhanahu wa ta'ala, znači to je bez najveći vid širka koji se na dunjalu ikada pojavi. Pa makar bio čovjeka koji govori la ilaha illa Allah Muhammadu Rasul. <clears throat> Pa makar govori la ilaha illa Allah, Muhammadu Rasul. Znači, to je najveći širk koji na dunjalu postu. Možda veći od širka, veći od širka nekog kršćana ili nekog žida. Znači, pa makar nije musliman, govori Allah ilaha illa Allah, Muhammadu Rasul, koji svoju dobu upućuje nekom drugom mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. I to imamo, znači, zato imamo stotinama dokaza. Znači, stotinu najjednostavnijih, najprostijih dokaza, koji svaki čovjek svojim razumom može da na najlakši način razumi. Na primjer, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ Vaš gospodar reče, molite me, ja ću vas se odostiti. A dua u muhu la ibade. Dova je srž ibade. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. Dova je šta? Srž ibade. I pogledaj, zamislite da neko da za nešto što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je srž ibadeta, da upuče nekom drugom, a ne Allah subhanahu wa ta'ala. Pa za razumom čovjek može sumnjati u ovakvu stvar da li je ovo širk Allah subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braća, Ove stvari, ove dvije stvari su veoma blisko povezane. A to je traženje beričeta od nekih stvari i onda dolazi da su kuće dova nekom drugom, a ne, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato ponovo kažem. Sada, kad dolazi ovo ljeto, ovo je, <clears throat> dolazi sezona tih dobista, dova, ljudi idu u kuću, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva i tako Znači, baš prava sezona. Znači, ima dobište ovdje, dobište ovdje, dobište ovdje. Dobro, ne kažemo mi da ljudi koji odu, odu tu svi, da su šta, da su počinili širk. Međutim, kažemo, onaj koji ode i koji mi tako i tako, ne počinio širk, Allah subhanahu da I zato trebamo ljudima da na tu stvar, šta? Da na tu stvar ukazivamo. Znači, veliki broj ljudi od toga pravi, da kažem, ono, teferiće, hajde teferiće, neki se muslimani okupili, ima hajna u tom i tako dalje. Međutim, dok se isto vrijeme dešava, najveći grijeh koji se kada pojavio na dunjalu, a to je da se uključiva doba nekog drugog, ne Allahu subhanahu wa ta'ala. da reći također, od širka prema Allahu subhanahu wa ta'ala, je da se čovjek zaklinje nečim drugim, je nekim drugim, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se čovjek zaklinje da kaže tako mi ovoga ili tako mi ovoga, znači da se kune sa nekim ili sa nečim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I u sunnatu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam je ovo došlo, da je šta? Znači, kao što je zato imam Bukhari muslim, u svojim sahihima od Omer kata bala djela ta'ala anhu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ala inna Allahe nahakum an tahrifu bi abaikum. Zaista vam Allah zabranjuje da se kunete vašim očinima. زيسا الله زبرمي تسكون المشكلة جيمة من كان حالف من كان حالفا فليحلف بالله أو يسمع كسودا تقول يكو نكسكون الله سبحانه وتعالى إلا كشوتي كسودا تقول يكو Znači, hoće da se zakune sa nečim, ko sami sallallahu alaihi sallam, pa jahli kullahi au jesu. Neka se zakune, A hadis koji zabilježi imam Tirmizi u svom sunanu, od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu, poslanih sallallahu alaihi wa sallam je rekao, man halata bi gajri Allahi, faqad ešrak. Ko se zakune nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, on je počinio širk. On je počinio širk. Većina islamskih učenjaka su na stanovištu ovde da je učinio mali širk, a ne veliki širk. Većina islamskih učenjaka je na stanovištu da onaj ko se zakune nečim drugim, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala, da je učinio mali širk. Šta znači mali širk? Mali širk znači veliki grijeh, najveći grijeh što može biti, međutim nije grijeh koji, koji čovjeka izvodi, nije stvar koja čovjeka izvodi izvjere da čovjek sad postane revijenik, međutim učinio je stvari koja je od najvećih grijeha, znači na nivou da kažemo, znači kao što nekad spominjemo, šta je veliki grijeh, alkohol, sinsko meso i tako dalje, međutim sad je nije izašao iz, iz islama i dalje je ostao musliman. Međutim, bojati se za njega, bojati se za njega, znači da, ako nastavi sa takvim stvarima, da u istinu to može prijeći u, da može prijeći u veliki šir. Znači, pogledajte ovdje kako nam je, kako nam se poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braću, podučio stvarima, podučio stvarima koje mogu biti od širke. širke. I zato musliman mora da na to ukazuje. Zato musliman mora da sebe podučava, da podučava svoju porodicu, da podučava ljude oko sebe, Šta je istinsko vjerovanje? Draga braću, šta je istinsko vjerovanje? Nije istinsko vjerovanje, da kažemo vjerovanje i objeđenje koje čovjek naslijedi, pa misli, govori neku stvar samo zato što su odgovorili njegovi očevi. Nego istinsko vjerovanje znači kada čovjek istinski vjeruje svojim srcem. Kada istinski čovjek vjeruje svojim srcem i kada to spravodi u praksu. I zato pogledajte koliko se, da kažemo, kako na primjer, sada kada na primjer neko pređe na islam. I kada nam govori o stvarima zbog čega je prešao na islam, kada je prešao sam na islam, to se na mnogim mjestima naći. Ljudima koji su govorili svoje priče za su prešli na islam. Kaže, prešao sam na islam zato kaže što sam vidio kako muslimani se klanjaju samo jednom Allahu, samo jednom Bogu. Znači, iskreno mora Boga samo jednog jedinog, međutim dok mi, znači koji smo bili pravoslavci, koji smo bili katolici, imamo toliko tih svojih božanstava, vjerujemo u ovo, imamo toliko tih svojih ikona, bogova, svijetaca i tako dalje. Međutim, to istinu tako. Međutim, čovjek se onda upi, zapita i pogleda, međutim, pogledajte stanje velikog broja muslimana danas, koji vjeruju u koje kakve stvari, vjeruju u ovo, vjeruju u ovo, moli nekog drugog, nekog šehom njegovi podučavaju da upućuje dovu e, o i robovi, pomozite nam, pomozite nam. Znači dova koji glas o i ljudi, ja li djala Allah, a'inuna, a'inuna, o i ljudi, pomozite nam, pomozite nam. Za koga kao da doziva evlije, da do, doziva dobre ljude, da mu pomognu, da od njega otklone neki velaj, da mu donesu koristi i tako dalje. Znači ljudi koji tumače vjeru, koji drže predan, tako podučavaju neke svoje učenike da tako dove na uzbjela hitala da spominju. Znači pogledajte, draga braćo, kako takve stvari mogu biti i među muslimanima, među muslimanskom masom koja govori la ilaha illallah muhammadur Rasulullah, međutim koja se udalji od učenja istinske vjere, odnosno od učenja Kur'ana i sunnata Allahu sa sallallahu alaihi sallam. I zaista tako mi je Allahova stvar, koliko je radosta kada čovjek vidi ljude koji su prešli na islam, šta je dojmilo? S druge strane pogleda muslimanske mase i vidi da kažem te razne vidove širka koji su se uvukli. Međutim, zbog čega su se uvukli? Zato što je zapostavilo se govor, odnosno zato što je zapostavljena istinska vjera. A to je da se ljudima tumači vjera onako kako to došlo u Kur'anu i sundatu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer pogledajte kada nam Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu na toliko mjesta govori o kršćanima i židovima. Zbog čega nam govori o njima? Zbog čega nam Allah subhanahu wa ta'ala toliko govori o kršćanima? Toliko nam govori o židovima? Ne kaže na jednom mjestu, nego svako malo u Kur'anu, eto, nekoliko ajeta koji govore ili o kršćanima, ili o židovima, ili o jednim i drugim. Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću, nam govori o njima. Kako mi, kako ovaj umet ne bi zapao u stvari koje su oni zapali. Pa pogledajte, na primjer, kakav je bio početak kršćana i židova. Šta su im govorili njihovi poslanici? Šta im je govorio Isa a.s. Šta im je govorio Musa a.s. Govorili su im šta? Obožavajte Allaha šanu jednog jedinog. <clears throat> Eba Israila, abudullaha, rabbi wa rabbi. Obožavajte Allaha jednog. يدينك فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة يوم بسنيس يقول شتا يرونا يقول أجل الله يقول وتعالى شرك الله يقول جنة تشنيو كعب تشنيو حرام يرونا يقول أجل الله سبحانه وتعالى شرك الله جل شأنه يزبراني جنة جنة تشنيو حرام tako im je govoreno, tako je bilo njihovo vjerovanje. Dok nije došlo se do čega, vakale ti jehudu, ozajno vidnu Allah, وقالت النصارى المسيح ابن الله kršćani govore šta? Isa je sin Boži, židovi govore Uzeir je sin Boži i tako dalje. Zbog čega su došli da kažemo sa te jedne, da kažemo, tačke na jednu drugu tačku. Radi novotarija koji su uvodili svoju vjeru. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori, kada govori o monaštvu, o isposništvu, kaže o rahbanijeten ibtada'uha. Kaže monaštvo uha, to su oni uveli kao bidat, kao novotari. Ma ketabnaha Ali Allah Đelšanu kaže, mi to nismo propisali. Ma tabnaha alejhi, mi to nismo monaštvo, znači da se čovjek okrene, da se čovjek nikada ne želi, da čovjek da zapostavi taj dunjalog, znači kao što su njihovi monasi, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ma tabnaha ma ketabnaha alejhi, mi to nismo propisali. Ali su oni šta? Ibtada'uha. To su uveli kao novotariju. I zato, zato draga braće, zaključujem da i ovaj umet, znači da muslimani kao umet i mi kao pojedinci, ako ne budemo u vjeru razumijevali, onako kako su razumijeli prve generacije, ako ne budemo crpili iz i Allahu sallallahu alaihi sallam i kao takvu je prenosili kao takvu o takvu je govorili drugim ljudima da shvate istinsko vjerovanje i iskreno vjerovanje isto draga braće, svi sada ne Isto tako osjećanje može desiti. I zato pogledajte, pogledajte samo prve generacije muslimana. Ukoliko, je, da kažemo, svišli detalje i sitnice, i kako su razumijevali slijedjenje sunnata Allahu u poslanika sallallahu alaihi wa Mi znamo da na koliko mjesta uopšte Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori nam obaveznosti slijedjenja sunnata. Pa tako zabilježi imam hakim u svom stadreku da Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu da Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Taraktu fikum amrejni lan tadillu ma tamassaktu bihima Ostavio sam vam, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam Ostavio sam vam dvije stvari koja ako se budete držali nikada zalutiti nećete. Koja ako se šta budete držali nikada nećete zalutiti. Kitab Allahi wa sunnata Rasulih. Allahu knjigu i sunnat njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam A imam Abu Dawud u svom sunanu je zabilježio hadisu Da'ija ibn Sari radijallahu ta'ala anhu u kojem ovaj ashab Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الله poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike nas je tako, tako dobro, tako dobro nas je posavjetovao. Znači, jedno savjetovanje za koju je Allah, za koju je ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže zarafat minha wa uvođilat minha al-qulub Kaže, jedan vaz, jedno predavanje od kojeg su suze išle i od kojeg su srca zaigrala. Pa kada smo vidjeli jedan takav prizor, kaže ovaj ashab, rekli smo Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ja Allah u Allahu poslaniće, كأنها موعدة مودع والله فسني كاو دناس كاو دناس سابيتو ينكو كوش ناس أسريت كاو دناس سابيتو ينكو كوش ناس أبست فأوسنا إلو رواية فماذا تعهد إلينا فاشتنا أسر يا شبر فكاج الله فسني صلى الله عليه وسلم وسيكم بتقوى الله <clears throat> وسير وفرق من مستر يامكم ويازمست دس الله جل شانه ويازمست والسمع والطاعة إذا سوشعت إذا بدأت بكر وإن تأمل عليكم عبد الحبشي فما كردبان أبسينسكي رب بدأ وغدار مورا تنبيت وعليكم بسنتي فإنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا يرون أيضا سبي بدأجي بيقسلمان بدأت شنوغا رزي رجي قل ذلك الله فسنك صلى الله عليه وسلم صبرك أصحابنا يكاجر شاء da će među njima biti oni koji koji će naživiti poslanika sallallahu alaihi wasallam, da će šta vidjeti mnoga razilaženja. Razilaženje u vjeru. Pa je poslanik, pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, pa alaikum bi sunnati. Pa se zato održite mog sunnata. Pa alaikum bi sunnati wa sunnati l'hulafa ir rašidina mahdijina. Držite se mog sunnata, držite se moje prakse i prakse pravednih halifa, pravednih upućenih halifa posle mene. Zbog čega, draga vraća, ovdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori, odnosno naređuje nam da se držimo pravednih sunnata, odnosno prakse prvih pravednih halifa, kao što je Abu Bakr, Omer, Osman, Alija radijallahu ta'ala Zato što su oni jedan slikovit primjer kako se taj sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sprovodi u praksu. Zato što su ashabi, a pogotovo znači oni koji su bili na čelu ashaba, koji su bili najbolji, najbogobojazni među njima, zato što su oni jedan slikovit primjer kako se taj sunnet provodi šta? U praksu. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Abdu alaiha bin Zubima kutnjacima Zubima kutnjacima se držite. Zašto? Držite se mog Sunnata. Abdu alaiha bin nawajib. Znači, svojim kutnjacima, svojim zubima se držite mog Sunnata. Znači, toliko jasno, toliko jako mora da se drži sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato pogledajte, draga braću, prve generacije muslimana. Kao što je zabilježi imam Buhari u svom sahihu, od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu, da je Zuhri ušao Enes ibn Maliku radijallahu ta'ala anhu. Čenjak koji se zvao Zuhri, da šehade Zuhri, da je ušao jedne prilike Enes ibn Malik, ashabu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa da huwa jedki. Tad kaže, kada tamo Enes ibn Malik, radi Allah ta'ala anhu plaće. Ovaj Asha plaće. Pa mu kaže Zuhri, وما يكيك يا أنس بوك شكا أبلاش يشغو أنس كاجا لا أعرف شيئا مما أدركت كاجا نشتا نموغو دا بوزنا ودو يديري ودو نقاش كسنا إلا الصلاة وسي نماز والصلاة قد دلعت أي نماز نيكا كاو يتربو بيت فقال لا تنس ovaj ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nakon što se udalio iz jednog mjesta jedno određeno vrijeme, vraća se, vidi kako je s vremenom nestao jedan broj sunneta Allahovog poslanika alaihi sallam. Međutim, nije to bilo veliki broj sunneta da je nestao, nego možda jedan, dva, tri, četiri, pet. Međutim, ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam svaki sunnet jedan kao jedan, kao jedini ku su jednog velikoj, ogromnoj stvari. Vrijednije nego dunjalog i sve što je na dunjalog. I zato je, pogledajte kako su to doživljavali, kaže, ništa ne mogu da poznam. Ništa ne mogu da poznam osim ovaj namaz. A i kaže, pogledajte kakav je namaz. Pogledajte kakav je namaz. Draga braću, ko čita hadijske zbirke, ko čita života sahaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, vidi čudo, vidi jedno čudo, da kažem jednu stvar koju ne može da povjeruje, kako su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam doživljavali sunnet i pravšu Allahu poslanika alaihi salatu Kako su vjerovali, pa ste ovo, njima nije trebalo da im život pokaže kako istina u onome što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao. <clears throat> Ponekad čovjek, znate ono, čuje hadis, čuješ ovo, pa na kraju, potom neće da postupiš, međutim onda život te nauči šta? Da vidiš da uistinu to tako na svom primjeru, zato što suprotno postupio. I onda kaže, e vidiš to je tako. Oni nisu, njima nije trebalo da tako dožive, da vide istinitost. Šta znači su se praksi Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, nego oni su bili suprotno. Znači njihovo držanje sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam je bila jedna nadnaravnost, jedna muadžiza za one stvari za koje Boži poslanik sallallahu alaihi sallam tako vijesti. A pa je tako zabilježio Imam Bukhari svom sahibu. وجابر بن عبد الله على حسيب أه بن حزام زاد إمام بخاري زميل الرسول صحيح وتسحابه في سزاو حاكم بن حزام وكل مرة أصحاب كاجي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني بيتو سم الله وكسليك صلى الله عليه وسلم da mi dadne nešto di metka, pa mi je Pa sam ga ponovo pitao, pa mi je ponovo dao. Thumma saltu fa atani, pa sam ga ponovo pitao, pa mi je dao. Pa kaže, kad mi je treći put dao, poslanik sallallahu alaihi wa sallam mi se obratio. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam mi se obratio. Pa mi je rekao, ja hakim, o hakim, ja hakim, o hakim. Inna hada mal hulvatun khadira. Zaista ovaj metak, šta? Sladak. To je ovaj metak, sladak i zelen. To kao stvar koja je slatka, koja je zelena, koja privlači čovjeka, tako isto ovaj i metak. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, man ahadahu, pa se ovo je jedna životna škola, ovo je jedna medresa, ovaj hadis draga vraću i svakom od nas medresa za čitav njegov život. Početak i kraj ovog hadisa. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, man ahadahu, bi sahavati nafsihi burika lahu fihi. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko uzme taj medak, ko uzme taj dunjaluk, bez neke požude za njim, bez gladnih očiju, Allah će mu dati beričet u tom imetku. Koga uzme šta? Bez gladnih očiju, bez požude, Allah će mu dati beričet u imetku. وَمَنْ أَحَدَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ Ako ga uzme ono gladnih očiju, koga uzme sa požudom, Allah je lašanu mu tome neće dati beričet. Allah je lašanu mu tome neće dati beričet. Nego će biti, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, كَلَّذِي يَأْكُلْ وَلَا يَشْبَعْ Koji jede, ali nikako da se zasti. Ko bude tako uzimo dunjaluk, kakav će biti? Kalladhi yakul wala yashba. Kao onaj koji jede, međutim nikako da se zasti. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, wal yad al-ulya khairun min al yad as-sufla. Ruka koja je gornja ruka je bolja od donje ruke. gornja ruka je bolja od donje ruke. Znači ona ruka koja daje je bolja od one ruke koju uzme. Pa Hakim ibn Hizam radi Allah ta'ala kada je čuo ove riječi koje su upućene njemu, kada je čuo ovo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braću, isto u momenta se on obratio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i rekao, ja Rasulallah, o Allahovog Allahu poslaniče, والذي بعثك بالحق Valladi ba'atake bil haqu Allahu poslaniće, tako mi onoga koji je poslao sa istinom. La arzavu ahadan ba'dake shay'an hatta ufariqa dunja. Tako mi onoga koji je poslao sa istinom. Nikada neću ni od koga uzeti, nakon ovoga što smo mi ti dao, poslije tebe, ni od koga ništa neću uzeti, sve dok ne napustim ovaj dunjavu. Tako mi Allah nikada ni od koga neću posle tebe uzeti ništa, sve dok ne napustim ovaj, šta? Dok ne napustim ovaj dunjak. Pa je preselio Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, dalje nam nastavi imam Buhari, nastavlja hadis Buhari, pa je došlo vrijeme Ebu Bekra radi Allah ta'ala Pa kada, kada bi došlo ratni plijen, da se podijeli, znači zvali bi između ostali bi Hakim ibn Hazama da mu nešto daju. Međutim, on ne bi htio ništa da On ne bi ništa htio da Zbog čega? Zato što se zakleo Allahom poslanik sallallahu sallam da nije od kog neće uzmati, nego da će on zarađiva svojim rukama. Iako je dozvoljeno da čovjek uzme, je ona Abu Bakr dao nešto što je halal, dao što je dozvoljeno. Međutim, on nije htio. Zato što se bojio za svoj nefs, bojio za svoj duš, I zakljuje se Allahom poslanik sallallahu sallam za njega da nije od kog ništa neće uzmati. I draga braća, Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam i od ashaba uzimo beja'at. Znači, dok je bio Boži poslanik sallallahu alaihi sallam, dolazili su i davali su Božijem poslaniku sallallahu alaihi sallam prisadu. bejat na pokornost. Pa je bilo među njima, od koji je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam uzimao prisegu, alla jes'alu ahade šeja, da nikoga ništa ne pitaju, da ni od kog ništa ne zatraži. Pa se kaže da je među njima bilo oni kojima bi sa, dok bi bili na konju, pao bi njihov, jel šta, znači onaj, sa čim bi udarali konja. To bi im palo, pa kaže, nikome ne bi rekli da mi to dodaj. Pogledajte kako su bukvalno shvatali savjete i riječi kao se dosljedno držali poslanikovi sallallahu alaihi wasallam, šta savjet? Pa je kaže, došlo vrijeme Ebu Bekra, pa nije Hakib ibn Hizam ništa ti odustao. Pa je došlo vrijeme koga? Došlo vrijeme Omara radijallahu ta'ala anhu, opet Hakib ibn Hizam ništa ti odustao. Pa Omar radijallahu ta'ala anhu sakupio ljude, rekao, ja mašara muslimin, o skupinu muslimana, posvjedočite da ja Hakim ibn Hizamu dajem, međutim da ništa neće da uzme. I kaže se, ništa nije tio da uzme, ništa nije tio da uzme, sve dok nije preselio. Međutim, rivajet, međutim, draga braću, rivajet koji je zabilježio Ishaq ibn Rahulju u svom muslimu, kaže se, u tom rivajetu se kaže, فَمَاتَ حِينَ مَاتَ Pogledajte ovoga sada. Pa je kaže, umro kad je umro. Ko? Hakim ibn Hizam. فمات حين مات فأمره كذا أمره وإنه أكثر قريش معه أمره كذا أمره المجو قريش يما يبيو ناي بغتي Umro je kad je umro, a niko među Kurejšijama nije bio bogatiji od njega. Niko nije imao šta? Više imetka od koga? Od Hakim ibn Hizam. I vratite se sada na prvi dio ovoga hadisa gdje Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže ko uzme ovaj metak i sahavati nafsi, znači bez gladni oči, ke lehu fi, Allah će mu tome dati beričet. Pogledajte šta je beričet. Beričet je nešto što ne može definisati. Beričet se ne može definisati. Znači kako će ja sada, znači kako će mi Allah lašanu dati beričet? Uopšte Allah će dati beričet ako se bude bojio Allah subhanahu wa ta'ala. Ko bude slijedio sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam. Međutim ljudi koji uzimaju ovaj dunjalu kako bi šraf i nefsi noći, znači, oni ne znaju šta je beričet. Draga braću, oni šta? Oni ne znaju šta je beričet. I zato čovjek ako bude gladni noću on neće u svom životu znati šta je beričet. On u svom životu neće znati šta je beričet. Ja mislim da sam ja jednom predavanju spominio priču jednog tađera, jednog trgovca kuajčanima, koji je toliko dijelio i metak, nedavno je preselio koji je toliko dijelio imetak da nije znao ni koliko ima ni koliko daje. Znači nije znao ni kolike, kolike su cifre, koliko bogatstvo ima, a isto vrijeme nije znao koliko daje sada. Jer svako jutro pred njegovim vratima je bila gužva, bio rijet, budi, koji su, šta? Koji su uzmali ljudi. I on jednog sina pošalje vani, da studira ekonomiju. Ajde, ko će nastaviti bavi biznis, jer babu nije učio škole, ne budu. Ono. Allah dao bričan. I pošalju sina na studije Kad Da se vrati sin. Kad se sin vratio sa studija, završio ekonomiju, kaže od babi sluša babo, ne može ovo više ovako. Kako? Ne može ovo više ovako. Kako bila ne može? Kaže ima nešto u ekonomiji zove se ulaz izlaz. Ima nešto u ekonomiji zove se ulaz izlaz. Moraš znat koliko uđe, moraš znat kako izađe. Koliko uđe i metka, koliko izađe metka tako dalje. Kaže on ne, vidimo sine, koliko jedna ovca ojani? Koliko jedna ovca ojani? Koliko jedna ovca može ojani? Dvoje, troje. Može više? Teško. Kaže, dobro, kaže, koliko jedna kera? Koliko ona može dati mali kućića? Koliko ona kada oko ti se dati? Kaže, sedam, osam, devet. Kaže, sine, čega više na njelog ima ovaca ili kerova? <laughs> Kaže ovaca. Pa A ljudi opet jedu šta? Jedu ovce. Kaže, ide ti sam meni protumači to kako? Ljudi jedu ovce. Ovca toliko pojam njih, međutim na dunjalu više ovaca nego kjerova. Svi nije mogu da da To je šta? Veričet. I zato, draga braću, čovjek koji bude uzimao dunjalu tako, Allah Đelešanu mu neće dati veričet. I zato pogledajte ovaj hadis. samo za večera zapamtimo ovaj hadis od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam ovaj događaj, bit će nam dovoljno. Bit će nam dovoljno. Znači pogledajte kako. Taj Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam Hakim ibn Hizam ovaj savjet. I kako je ashab sprovodi u praksu. Taj ovaj savjet, to je nekoliko hakova, možeš brojati hakova koliko je u ovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam savjetu. Sprovodi u praksu i pogledajte onda šta se dešava, kakav život biva ovog ashaba. Znači, takve su bile riječi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Znači, male, kratki. Može slova može izbrojati. Pogledajte ovdje, slova možemo izbrojati. Međutim, čitava jedna škola, čitava jedna medresa za u životu. Za u životu, Kao što je to u stvari svaki hadis i svaki savjet Allahu posanik sallallahu alaihi wa sallam. I draga braćo, na ovakav način čovjek treba da razumije Allahu subhanahu wa ta'ala na ovakav način treba da razumije sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam i ovakvim, <clears throat> zbog čega smo za kraj tumačenje ove sure upravo spomenuli ove stvari, a to je da znamo da držanjem za Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam umet će biti na čistom tevhidu, na čistom monoteizmu, na čistom obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala jednom jedinom onako kako treba, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala to zaslužuje. A ostavljanjem Kur'ana i ostavljanje sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ovaj umet će ili može da zapadne u stvari koje nemaju nikakve veze sa čistim tevhidom, sa čistim obožavanjem Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako Allah subhanahu wa ta'ala zaslužuje da se obožava. I znači to je da kažemo istinsko, istinski vjeru, istinsku vjeru, iskreni tevhid i iskrenu vjeru. Draga praću učimo i života Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i života prvih generacije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učini da naše životi budu onako kako je kakav je bio život Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onako kakav je bio život prvih generacija, kakav je bio život prvih muslimana i da nas Allah subhanahu wa ta'ala umrtvi da nam dođe eđel, da nam dođe melek smrti, a da mi budemo učinili ono sa čim je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu qawli hada, wa astagfirullah, i u lakum.